Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1914. Početak je kolovoza. Od francusko-pruskog rata iz 1870. na 71. u Europi se nije vodio rat. Ali već krajem lipnja 1914. postalo je jasno da je doba mira završilo. 28. lipnja Gavrilo Princip ubio je u Sarajevu austro-ugarskog nadvoj nadvojvodu Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Princip je bio povezan sa srpskom tajnom organizacijom Crna Ruka, na čijem je čelu bio pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, načelnik obavještajnog odjela Srpskog glavnog stožera. austrougarska je dala ultimatum Srbiji. Srbija ga je odbila ispuniti 28. srpnja. Austrougarska je objavila rat Kraljevini Srbiji. To je pokrenulo europski pakleni stroj. Jedna po jedna velike europske sile objavljivale su rat jedna drugoj. Austro-Ugarska i Njemačka, poznate kao centralne sile, i Velika Britanija, Francuska i Rusija, poznate kao sile Antante, krenule su u rat za koji su većina političara, vojnika i običnih ljudi vjerovali da će završiti do Božića 1914. godine. kolovo kolovoza 1914. godine njemački car Wilhelm II. pojavio se na balkonu svoje carske palače, odjeven u vojnu odoru i obratio se okupljenoj uzbuđenoj gomili. Sudbonosni trenutak pao je na Njemačku. Zavidni narodi sa svih strana prisilili su nas da se prihvatimo pravedne obrane. Mač je silom gurnut u naše ruke. I sada vam zapovjedam da odete u crkvu, kleknete pred Bogom i molite da On pomogne našoj hrabroj vojsci. I u drugim njemačkim gradovima ljudi su se okupili na trgovima i ulicama kako bi čuli objavu opće mobilizacije. Za to su vrijeme prvi vlakovi počeli prevoziti njemačku vojsku na polazne položaje za napad na Francusku. Na dan je preko mostova na Rajni prolazilo po 550 vlakova punih vojnika i opreme. I u drugim europskim zemljama počela je mobilizacija. Vlakovi puni vojnika kretali su prema bojištu. U šest ujutro vlak je polako krenuo. U tom trenutku, posve spontano, poput tinjajuće vatre koja se naglo pretvori u divlji plamen, iz tisuća se grla zaorila Marseljeza. Svi vojnici u vlaku bili su na prozorima i mahali su svojim kapama. Gomila je odzdravljala. Na svakoj stanici kroz koju bi prošli okupila se gomila. Čuli su se povici Živjela Francuska, živjela vojska. Muškarci su mahali rupčićima i šeširima, dok su žene dobacivale poljupca i bacale cijele bukete cvijeća na vlak. Mladi vojnici iz vlaka vikali su Doviđenja, uskoro se vidimo. Rat neće trajati do Božića 1914. godine. Mnogi koji su otišli u rat nikada se iz njega neće vratiti. U Prvom svjetskom ratu umjeće ubijanja dostiglo je do tada neviđenu razinu. Brzometne puške, strojnice, teški topovi i bojni otrovi ubijali su ljude do tada neviđenom brzinom. Bitke više nisu trajale jedan, dva ili najviše tri dana – vojske Prvog svjetskog rata vodile su bitke koje su trajale mjesecima. Prvi svjetski rat označio i nestanak velikih vojskovođa poput Napoleona, Wellingtona ili Blihera, koji su jednim odlučnim i nadahnutim manevrom mogli odlučiti cijele ratove. Njih su zamijenili generali koji su u smrt slali po nekoliko desetaka tisuća ljudi, samo da bi od neprijatelja osvojili nekoliko kilometara spaljene zemlje nestalo je i živopisnih odora. Pukovnije su zadržale svoja stara imena, ali njihove crvene, plave, zelene odore zamijenjene su sivom, zelenom i kaki bojom, koji su trebali stopiti vojnika s okolinom i tako ga sačuvati od snajpera, još jedne novosti Prvog svjetskog rata. Na zapadnom frontu 1914. godine njemačka je vojska poput parnog valjka preko Belgije napala sjevernu Francusku. Plan je bio uništiti britanske ekspedicione snage i glavninu francuske vojske, okružiti Pariz i prisiliti francusku vladu na kapitulaciju. Plan je propao i 1915., 16. i 17. godina prošle su u krvavom rovovskom ratovanju. Na istoku rat između Rusije i Njemačke te Austro-Ugarske nije bio tako statičan, ali je bio jednako krvav. Nakon skoro tri i pol godine krvavog i beznadnog ratovanja došla je 1918. godina. Godina u kojoj će završiti rat koji je prvi u povijesti dobio pridjev svjetski. Govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Početkom godine su mnogi nekako postali svjesni da će to vjerojatno ipak biti posljednja godina rata. 1917. je Rusija ispala iz rata i ona je već praktički sklopila primirje, a ubrzo potom ovaj, i u mirovni ugovor u Bresletovsku, kojim je ona definitivno izašla iz rata, ali uz velike koncesije Njemačkoj. Praktički cijela Ukrajina je morala biti prepuštena Njemačkoj. I sad su Njemci računali, riješili smo se problema na istoku, možemo velike trupe sa istoka prebaciti na zapad i krenuti u završni odlučujući udar na zapadu. E, Njemci su zapravo znali da im je 1918. godina zadnja godina u kojoj oni mogu pobijediti u ratu, jer e, nakon ulaska Sjedinjenih američkih država u rat na strani Antante, situacija se ipak osjetno promijenila. Naravno, Amerikanci nisu mogli trenutno početi slati e, veliki broj vojnika preko Atlantika, ali oni su negdje od proljeća pa nadalje bili sposobni slati 300 tisuća kompletno ovaj, opremljenih i utreniranih vojnika mjesečno a Njemačka, Austrougarska također, su zapravo već bile na svom mobilizacijskom maksimumu i istrpljivale su doslovce one zadnje snage koje su, zadnje atome snage koje su još mogle pronaći. Zbog toga njemački vojni zapovjednik Lurendorf odlučio na zapadnom ratištu pokrenuti jednu seriju ofenziva kojima je zapravo primarni cilj bio izbaciti Veliku Britaniju iz rata, nakon toga se obračunati sa Francuskom. Njemački admiral Eduard von Kapel, državni tajnik za mornaricu, uvjeravao je 31. siječnja 1917. godine odbor za proračun njemačkog parlamenta da Sjedinjene američke države, čak i da uđu u rat, neće promijeniti situaciju na zapadnom bojištu. Oni čak neće ni doći u Europu, jer će ih naše podmornice potopiti. Prema tome, Amerika s vojničkog gledišta ne znači ništa, ama baš ništa. I po treći put ponavljam, ona ne znači ništa. Početkom 1917. godine Sjedinjene američke države imale su u kopnenoj vojsci nešto više od 107 tisuća vojnika. Američka vojska nije imala iskustva u velikim vojnim operacijama još od 1865. godine, kada je general Lee predao konfederalnu vojsku u Apomatoksu i tako okončao američki građanski rat ali do srpnja 1917. godine Sjedinjene američke države su okupile američke ekspedicijske snage. 4. srpnja na američki dan nezavisnosti u Pariz je došao američki general John Pershing s prvom pješačkom divizijom. Do ožujka 1918. godine u Francusku je stiglo više od 300 tisuća američkih vojnika. Do kolovoza bilo ih je milijuni 300 tisuća. I nijedan od vojnika nije stradao u njemačkim podmorničkim napadima. 10. ožujka 1918. godine njemačkim jedinicama na zapadnoj fronti poslana je zapovjed potpisana od feldmaršala von Hindenburga. Operacija Mihael trebala je započeti 21. ožujka, a proboj neprijateljskih crta obrane trebao je početi istog dana, u 9 sati i 40 minuta. Ludendorff je časnicima objasnio plan operacije Mihael ovim riječima. Probušit ćemo rupu. Zaostalo ćemo vidjeti. Tako smo to radili u Rusiji. Prva operacija, operacija Mihael, potrajala je od 21. ožujka do 4. travnja 1918. godine. Sredinom rata centralne sile, dakle negdje otprilike 1916. godine, centralne sile su bile Antanti brojčano inferiorne. To je bio odnos otprilike 2 naprema 3 na zapadnom frontu. No nakon izlaska Rusije iz rata i prebacivanja, što sam malo prije govorio, velikog broja vojnika sa istočnog bojišta na zapad, a u tom trenutku još uvijek mnogi Amerikanci nisu došli, taj omjer snaga se promijenio. E, ta 1918. je, kao što rekao, bila zadnja godina u kojoj Njemci zapravo mogu povjeriti u e, Prvom svjetskom ratu, a Ludendorff je bio pored svega ostalog svjestan da je za to potrebno promijeniti i samu obuku vojnika, da ono uobičajena obučenost, pripremljenost njemačkih vojnika neće biti dovoljna i zbog toga je on uveo intenzivni program obuke i najbolje jedinice su se posebno pripremale i posebno uvježbavale. su Njemci među vremenu i nešto promijenili taktiku što je zapravo najviše došlo do izražaja u bici kod Kobarida 1917. godine. E, početni udar je izvršen kod Some, između Lafera i Ara. E, određene su za početni udar tri njemačke armije. Druga, 17. i elitna 18. armija koju je kojim je zapovjedao Hutjer koji je izmislio na neki način čak i Blitzkrieg, iako mu to ove ne žele priznati, i čija je taktika kod Rige, pa kasnije kod Kobarida, dala izuzetno velike rezultate. Nasuprot njima bile su treća i peta e, britanska armija. E, I 21. ožujka operacija je započela petosatnim bombardiranjem. E, to bombardiranje je doslovce u minutu planirao pukovnik Georg Bruchmiller, koji je bio vjerojatno najbolji topnički časnik uopće u Prvom svjetskom ratu, bez obzira o kojoj vojsci e, govorili. Osim klasičnim, običajnim granatama, bombardirani su i plinskim granatama i dimnim granatama, tako da su te dimne granate stvorile jednu veliku dimnu zavisu e, i to u dužini od 100 km koliko je bilo dugo bojište i kroz tu dimnu zavisu je naprosto prokuljalo 65 njemačkih divizija. Točno prema planu u 9 sati i 40 minuta njemačko pješaštvo krenulo je prema britanskim položajima. Petosatna vatra njemačkog topništva smekšala je britanske položaje. Nitko nije mogao izdržati više od tri sata neprestanog bombardiranja. Nakon tri sata ljudi bi se počeli osjećati pospano i tupo. Tuku po vama više od tri sata i nakon toga ste spremni da vas pobiju Nijemci. To vam je poput anestetika. Nakon tog bombardiranja ne možete pružiti neki otpor. Na drugim bojištima na kojima sam bio, naše bi topništvo odgovorilo na te napade, ali sada našeg odgovora nije bilo. Švabe su s nama mogle raditi što su htjele. Britanska peta armija povukla se sa svojih položaja. To je povlačenje ostavilo treću britansku armiju u teškom položaju. Njezin desni bog bio je potpuno izložen njemačkom napadu. Kako ne bi bila okružena i treća armija se povukla sa svojih položaja. Njemačka vojska izbila je na obalu rijeke Some, a u britanskoj obrani probijena je rupa u kojoj je britanska vojska morala ubaciti sve svoje rezerve kako bi ju zatvorila. Tada su se sukobili Antantini zapovjednici. Francuski zapovjednik, maršal Philippe Petain, bio je više zabrinut za obranu Pariza nego za pomoć britanskim jedinicama na Somi. Zapovjednik britanskih snaga u Francuskoj, marshal Douglas Haig, traži od Francuza da za zapovjednika postave osobu s više borbenog duha. Kandidat za to mjesto bio je čuveni francuski maršal Ferdinand Foch. 23. ožujka, dakle dva dana nakon početka operacije Mihal, situacija je bila e, kritična i dalekometna artiljerija je počela ispaljivati granate po Parizu. To su bile one znamenite debele berte. 26. ožujka Foš je postao saveznički koordinator, a 3. travnja Foš je postao vrhovni zapovjednik svih savezničkih snaga u Francuskoj. Dakle, i Britanci su bili formalno stavljeni pod njegovo zapovjedništvo i to je zapravo bilo na tragu onoga što je HEG tražio i to je bila jedna, jedan nehotični uspjeh Burendorfove ofenzive. Naime, nakon gotovo četiri godine e, rata na zapadnom bojištu e, sile Antante su konačno dobile jedinstveno zapovjedništvo što će se pokazati prilično važnim za relativno brz završetak rata, ali naprosto organizacija i vojna koordinacija postala mnogo bolja i učinkovitija nego što je bila do tada. U međuvremenu su i Njemci izgubili dah, jedina 18. divizija, 18. armija je dalje napredovala, naime oni su prodrli 60 do 65 km, što je za standarde Prvog svjetskog rata iznimno mnogo. E, Foših je s jedne strane ubacio, zaustavio ubacivanjem e, rezervi, francuske rezerve, a istovremeno su Njemci imali problem e, opskrbe. Ne samo da im se linija izdužila, nego se izdužila preko terena koji je bio poprište rata tri i pol godine i koji je tako više nalikovao na mjesečev pejzaž po tome koliko je imao kratera nego na e, nekakvu ravnicu. Tako da se i vojnici, i konji, i zaprežna kola, i motorna vozila su iznimno teško kretala preko takvog terena. Što se više njemačka vojska približavala svom cilju, to je napredovanje postajalo sporije. Britanski otpor bio je sve jači. U svom je napredovanju njemačka vojska došla na Somu, gdje se 1916. godine vodila jedna od najopakijih bitaka na zapadnom frontu. Područje oko rijeke Some nalikovalo je na površinu mjeseca. Zemlja je bila izrovana granatama, posuda su bili veliki krateri i kilometrima duga mreža rovova, opasana bodljikavom žicom. Kada su njemački vojnici prodrli u pozadinu britanske vojske, naišli su na skladišta puna hrane i pića. Gladnim njemačkim vojnicima kojima su godine Antantine pomorske blokade učinile i najosnovnija sredstva za život luksuzom, puna su skladišta ipak bila preveliko iskušenje. Njemački časnici izvještavali su viša zapovjedništva kako se vojnici, umjesto da napreduju, dave u zapljenjenoj hrani i piću. No, e, travnja, dakle dan nakon što je Foš imenovan vrhovnim zapovjednikom, Ludendorff je zaustavio e, ofenzivu ili operaciju Mihajla Britanci su imali otprilike 163 e, tisuća žrtava, to su mrtvi, ranjeni, zarobljeni, nestali. Francuzi 77 tisuća, a Njemci oko 250 tisuća. Njemačka vojska u toj operaciji, bez obzira na određene taktičke uspjehe, nije uspjela polučiti niti jedan strategijski uspjeh, a pokazala je vrlo, vrlo ozbiljne znakove smanjenja borbene sposobnosti. Osim toga, e, gubitak tog velikog broja elitnih jurišnih trupa nije bio kompenziran u nekakvom strategijskom učinku, a i taj nedostatak tih elitnih borbenih trupa će se vrlo brzo pokazati kobnim za napadnu moć njemačke armije. Pri kraju ofenzive Mihael mladi stožerni časnici otišli su do Ludendorfa kako bi razgovarali s njim. Tradicija njemačke vojske nalagala je da svaki časnik bude potpuno iskren prema svom pretpostavljenom, makar se radilo i o samom caru dva mlada časnika, pukovnici Lebit, Her, rekli su Ludendorfu da je njemačka vojska u operaciji Mihael pretrpjela prevelike gubitke i da ne vide smisla u nastavljanju te operacije i u pokretanju sličnih, drugih operacija na drugim dijelovima Zapadnog fronta. Po njima, takve bi operacije potpuno iscrpile njemačku vojsku. Ludendorf im je bijesno odgovorio. Kakav je smisao ovog vašeg graktanja? Što želite da napravim? Trebam li po vama zaključiti mir po svaku cijenu? I tako se Ludendorff odlučio za pokretanje još jedne ofenzive na zapadnom frontu. Tako je počela operacija Georget. Napad je bio koncentriran na dio koji je zapravo na dio bojišta koji je pokrivao portugalski korpus i to je bilo naravno smišljeno ali se znalo da Portugalci i nemaju dovoljno iskustva, nemaju dovoljno kvalitetno zapovjedni kadar, nisu dovoljno dobro uh, uvježbani vojnici i slabo su opremljeni. Naravno, taj korpus je preživio teške gubitke, jedva je zapravo uopće preživio i stvorena je ponovo rupa u savezničkoj obrani i otvorena mogućnost velikog prodora njemačke vojske. No iznimni napori 11. korpusa britanskog onemogućili su izbijanje na e, rijeku Lis. 10. travnja krenula je četvrta njemačka armija no, međutim, u međuvremenu i Britancima stižu pojačanja. U tri dana te ofenzive Britanci su, bez obzira na sve svoje napore, izgubili sve što su dobili u dugotrajnoj i vrlo mučnoj bici kod Pašendajla u 1917. godini. Do 21. travnja Antanta je dovoljno ojačala, su među stigla i francuska pojačanja i završni broj se u operaciji Georget odvio od 24. do 29. travnja. To je zapravo bio pokušaj odsjecanja druge britanske armije nakon toga njenog e, uništenja. Jurišne trupe su ponovo postigle dosta značajan uspjeh, ali je Antanta stabilizirala liniju. 29. travnja, točno u 10 sati na večer, Ludendorff je opozvao tu operaciju. Taktički uspjesi, što se Njemaca tiče, su tu bili dosta veliki. Puno veći nego u operaciji Mihajl, no međutim ponovo izostao strateški učinak. E, ponovo su gubici njemačke vojske posebno jurišnih elitnih trupa bili previsoki s obzirom na ono što se postiglo. Britanci su pretrpili pak jako teške gubitke i nisu se mjesecima sve do pred kraja rata e, uspjeli poraviti od toga. A ono što je Njemce posebno pogodilo je to što nisu uspjeli presjeći Antantinu željezničku liniju i naravno samim tim linije e, opskrbe Antante. E, Britanci su izgubili otprilike 76 tisuća vojnika, 35 tisuća Francuza je stradalo otprilike 6 tisuća Portugalaca i oko 109 tisuća Njemaca. Njemački napadi izazvali su paniku među Antantinim zapovjednicima. Zapovjednik britanske vojske u Francuskoj, Feldmarshal Sir Douglas Haig, 11. je travnja izdao zapovjed svim britanskim jedinicama. S leđima na zidu i s u pravednost naše stvari – Svaki se čovjek mora boriti do kraja. Svaki se položaj mora držati do zadnjeg čovjeka. Ne smije biti povlačenja. Usprkos propasti dvaju ofanziva na zapadu, usprkos odlučnosti antantenih zapovjednika da ne izgube rat u trenutku, kada stotine tisuća američkih vojnika dolazi u Francusku, Ludendorff se odlučio i na treću ofanzivu na zapadnom frontu završna u toj seriji Ludendorfovih ofenziva bila je operacija Blücher York koja je, ili neki ju nazivaju treća bitka na Esni, koja je započela 27. svibnja i na neki misteriozan način se razvukla sve do sredine srpnja. E, riječ je zapravo o tome da su Njemačka prva i sedma armija napale Francusku armiju, a cijelo što si bio u tome što je taj napad trebao biti diverzioni napad za veliki glavni udar e, na Britance u Flandriji kojim je Ludendorff definitivno planirao izbaciti e, Britance iz rata i zauzeti luke na La Manšu. E, iznenađeni i nadječani Francuzi su se povukli, Njemci su prešli Esnu i 30. svibnja, dakle tri dana nakon početka operacije, Njemci su izbili na Marnu napravili su jedan veliki džep u Antantinoj obrani, bio je dubok otprilike 30, a širok 50 km i zapravo se na neki način vojske našle tamo gdje su bile u jesni 1914. ponovo na Marni. sljedeći Rudendorfom napad nije bio iznenađenje ni za Foša, a ni za Petena. Naime, e, kako je moral njemačke vojske slabio, bilo su više više bjegunaca iz njemačke vojske. Istovremeno se razvija izračno izviđanje. I Foš i što od bjegunaca što zračnih izbjeđača dobili dovoljno informacija da se mogu pravovremeno pripremiti i pripremili su duboko ešaloniranu obranu i napad koji je počeo 9. lipnja Francuzi i američke trupe su zaustavile do 12. lipnja, dakle u roku tri dana i to su zaustavili upravo onu elitnu 18. armiju. E, nakon toga je pokušan zapravo zadnji, isto tako u osnovi diverzioni napad prije odlučnog napada u Flandriji, koji je Ludendorff taj odlučni napad e, jedno vrijeme uporno odgađao, odgađao, odgađao, ali ga nije htio otkazati. A cilj je bio e, izbaciti iz lanca Antantine obrane snažno branjeni Reims. No, Foš je ponovo saznao za taj napad koji je trebao početi 15. srpnja i u noći 14. na 15. srpnja je žestoko bombardirao njemačke linije. E, istočno od Rajnsa napad je vrlo brzo zaustavljen, zapadno je sedma armija izbila na Marnu i tu se sad 14 divizija trebalo prebaciti preko Marne, ali su naletili na odlučnu i vrlo energičnu e, obranu treće američke divizije i nisu uspjeli preći. Mjestimično jesu, ali to je bilo potpuno beznačajno, čak i nije imalo niti taktičkog ovaj, nekog naročitog rezultata. U međuvremenu je Antantino topništvo i zrakoplovstvo uništilo njemačke mostove, samim tim je onemogućilo e, normalnu opskrbu Njemaca i to je zapravo bio kraj ofenzive. Uh, Lurendorf je shvatio da zapravo nema dalje. On je počeo pripremati povlačenje, počeo je pripremati e, skraćivanje linije, u otprilike pet mjeseci tih njegovih uzastopnih ofenziva Njemci su pretrpili otprilike pola milijuna žrtava, Antantini gubici su bili otprilike tu negdje čak vjerojatno je nešto veći, ali Antanta je sada mogla onih 300 tisuća Amerikanaca svaki mjesec ovaj, ubacivati u borbu. Propast Ludendorfovih ofanziva na zapadu imala je razoran učinak na njemački moral. Pobjeda u tim ofanzivama značila bi pobjedu u ratu ili bar sklapanje povoljnog mira i vojnici bi mogli otići kućama i prestala bi pomorska blokada Njemačke. Ali to se nije dogodilo, a loše vijesti za Njemačku nastavile su stizati. Njezin saveznik Austro-Ugarska također je bila na izmoku snaga. Pa položaj austro je bio vrlo sličan položaju Njemačke. Oni su se isto rasteretili na istoku, jer ne samo da Rusija nije bila u ratu, nije više bila ni Rumenska u ratu, i oni su odlučili prebaciti snage, koliko su ih još imali, na zapad, na talijansko bojište, i znali su da moraju, ukoliko žele pobijediti u ratu, a pobjeda u ratu je garantirala kakav takav opstanak austro monarhije, da to moraju učiniti relativno brzo i da nemaju još puno šansi. Eh, zbog toga su negdje, osim toga, oni su bili na, na u jednom malo nezgodnom položaju, jer su u proljeće 1918. Njemci prebacili sve svoje trupe na zapad, kako su oni očekivali svoju odlučujuću pobjedu na zapadu i austro je ostala sama nasuprot Italiji. 1917. Eh, je završila velikom pobjedom austro kod Komarida na talijanskom bojištu. Ali istovremeno kad su Talijani došli do Pijave, su na jednom, kao da su dobili krila, ogroman moral. Vojska koja je tradicionalno cijeli taj rat imala problema sa moralom trupa, najednom su se ljudi počeli boriti kao ovi, tako da Talijani nisu imali recimo nikakvih problema sa borbenim moralom. Austro-Ugrska je imala i tekakvih problema sa borbenim moralom, njeni vojnici su bili i gladni i izgladnjeli, e, osim toga vojska nije imala dovoljno konja, nedostala je barem jedna trećina konja, e, broj motornih vozila bio je nedovoljan, a i ona koje su imali često nisu mogli koristiti jer nisu imali benzina. E, osim toga, željeznički sistem austro je bio u vrlo, vrlo ozbiljnoj krizi, najblaže rečeno, jer je broj lokomotiva u odnosu na početak Prvog svjetskog rata smanjen za jednu trećinu. I tako je austrougarska vojska bila gladna. Dobar dio namirnica i opreme koje su stizale na bojište morali su prenositi sami vojnici na svojim leđima. Austrougarska je pod oružjem još uvijek mogla držati oko milijun i dvjesto tisuća vojnika, ali na talijansko ratište mogla je poslati samo 55 divizija. Ostale su bile zauzete okupacijom Rumunjske i Srbije, te na Solunskom frontu. Austrougarske divizije na početku rata brojale su 11.500 tisuća vojnika do 1918. spale su samo na 8000 vojnika. Osim toga, u Austro-Ugrskoj je sve jači postojao pokret mnogih naroda da se osamostale, da se ocijepe od Austro-Ugrske. To je bio slučaj sa Česima, sa Slovacima, sa Hrvatima, sa Slovencima, sa Srbima koji su živjeli u Austro-Ugrskoj monarhiji, sa Poljacima. To je naravno imalo vrlo loš utjecaj na moral austrougarske vojske i upravo uz 1918. godinu je, vezan pojam zelenog kadera koji se skrivao po šumama i planinama. Riječ je o odbjeglim e, vojnicima koji u pravilu nisu, kako su kasnije prikazivani, pobjegli zato što su bili zadojeni revolucionarnim duhom, nego su pobjegli zato što su bili gladni. U pravilu pa se onda, kako, nisu, kako su znali da se ne smiju vratiti u svoje rodne gradove, jer će ih tamo izvesti pred vojni sud, ono su se skrivali po brdima i, i pljačkali. Tako da i s druge strane Talijani su mogli postrojiti 55 divizija, a na talijanskom tlu su je ukupno i četiri britanske i e, francuske divizije. No, Austro-Ugrska još uvijek, bez obzira na sve, imala šansu uspjeti, samo da se njeno zapovjedništvo dogovorilo oko strateškog cilja je prva velika greška što se nisu dogovorili oko strateškog cilja. Druga velika greška što su između dva zapovjednika nisu izabrali ni jednoga. S jedne strane je bio Konrad von Hützendorf koji je na početku rata bio e, vrhovni zapovjednik austrougarski, a s druge strane je bio Svetozar Borojević von Bojna. E, njihovo suparništvo, svaki od njih je tražio zapovjedništvo za glavni napad, a njihovo suparništvo nitko nije uspio razriješiti, a Nadvojvoda Josip je napravio kompromis, tako da je odredio da zapravo svaki ima ovlasti napasti e, na svom dijelu bojišta, što je vjerojatno najgluplja odluka koju je nadvojvoda Josip donio u svom životu, a koji se inače baš nije pretjerano proslavio, proslavio kvalitetom svojih odluka. Talijanska obavještajna služba saznala je za austrougarske namjere od velikog broja bjegunaca iz austrougarske vojske. I tako se talijanska vojska pripremila za napad. Odlučna austrougarska ofanziva trebala je početi 20. svibnja. Onda je odgođena za 15. lipnja, da bi na kraju napad počeo 13. lipnja 1918. godine. Glavni problem koji bi oni su pokrenuli ofenzivu, a da nisu uspjeli riješiti problem prehrane prve linije. Tako da s njima vojnici koji su bili u ratu, u samom ratnom kreševu bili gladni i izgladnjeli, doslovce su mogli ostati danima bez hrane. E, Konrad von Hilcendorf je napao prema Veroni, a Borojević je udario prema mletačkome zaleđu. E, Diaz, koji je bio tada vrhovni talijanski zapovjednik, je dobro pripremio vojsku. Konrad je postigao mali uspjeh, ništa značajno, ali je protunapadom talijanska vojska sve to dosta brzo uh, anulirala a Borojević je postigao nešto veći uspjeh, stvari je prodar u dubinu od nekih 5 km, no taj njegov uspjeh je poništilo talijansko bombardiranje opskrbnih linija, a osim toga pale su neuobičajeno jake kiše za to doba godine. I rijeke su nabujale, pjava je nabujala i naprosto je poplavila austro vojsku i njihova skladišta i ono malo hrane i streljiva što su imali i tako dalje, sve se našlo pod vodom. Tako da se Borojević morao povući u noći 22. na 23. lipnja, dakle otprilike 10 dana nakon početka ofenzive. U toj zadnjoj austrougarskoj ofenzivi u Prvom svjetskom ratu ona je pretrpjela ukupne gubitke od 70 tisuća ljudi, italijani su izgubili više, 85 tisuća ljudi. Ali sada je u austro svima postalo jasno da Austrougarska neće dobiti ovaj rat i sve više i više su počeli razmišljati vodeći političke krugove o tome kako spasiti austro kako zadržati dinastiju Habsburg na tronu i naravno mnogi drugi većina o tome kako samostaliti svoje države, kako se već jednom maknuti iz austro i riješiti se vladarske kuće Habsburg. Njemačka se našla u bezizlaznom položaju. Njezini saveznici bili su poraženi ili su se nalazili pred neizbježnim porazom. Antantina pomorska blokada tako je čvrsto stisnula Njemačku da se ona počela daviti. Vojnici i civili bili su pothranjeni. Na početku rata Njemačka je vlada odredila koliko će biti dnevno sljedovanje vojnika. 750 grama kruha ili 500 grama dvopeka ili 400 grama dvopeka od jaja, 375 grama svježeg ili smrznutog mesa ili 200 grama konzerviranog mesa, 1,5 kg krumpira ili 125 do 250 grama povrća ili 60 grama konzerviranog povrća ili 600 grama krumpira pomješanog sa konzerviranim povrćem, 25 grama kave ili 3 grama čaja, 20 grama šećera, 25 grama soli, dvije cigare ili dvije cigarete ili jedna mjera duhana za lulo, Sedmina pinte žestokog pića, pola pinte vina ili četiri petine pinte piva. Godine 1916. kada je blokada britanske mornarice već čvrsto stisnula Njemačku, moralo se uvesti novo sljedovanje, s pravom nazvano željezni obrok. 250 grama dvopeka, 200 grama konzerviranog mesa ili 170 grama slanine, 150 grama konzerviranog povrća, 25 grama kave, 25 grama soli. Pothranjeno stanovništvo Njemačke prvo je u Europi oboljelo od španjolske gripe, koja će se u jesen 1918. godine proširiti po cijeloj Europi. Njemačka je vojska svaki mjesec trebala 200.000 vojnika kako bi nadoknadila gubitke. Kako bi se popunile jedinice, u vojsku su pozivana sve mlađa godišta, a iz bolnice na front su vraćani svi oni koji su imali ruke i noge. Od takvih se vojnika nije moglo očekivati da se bore punom snagom. A na sve te nevolje došao je i osmi kolovoz, koji će u povijest ući kao crni dan njemačke vojske. Lurendorf je zapisao u svojim ratnim sjećanjima da su se toga dana dogodile e, sve stvari kojih se on bojao da bi se uopće njemačkoj vojsci mogla dogoriti. Stvar bude još gora, dogodile se sve u jednom jedinom danu. Naime, nakon uzastopnih napada na zapadu, Rundorf je odgodio, ali ne i napustio ideju u odlučnom napadu u Flandriji. No, u međuvremenu je Foš počeo planirati svoj napad i osmog kolova za 1918. je pokrenuo vjerojatno najiznenadniji napad u Prvom svjetskom ratu. To je rat u kojem je bilo zapravo vrlo malo iznenadnih napada, ali ovaj to doista bio. E, svi napori su u pripremi operacije bili skoncentrirani na to da ostane u potpunoj tajnosti. Recimo, zapovjednici divizija su kakvu takvu obavijest da će se krenuti u veliku ofenzivu dobili tek 31. srpnja, dakle samo osam dana prije početka napada imali su samo osam dana da pripreme e, svoju vojsku, svoje jedinice na ofenzivu. E, u međuvremenu je u tajnosti od prvog do, što je veliki uspjeh, od prvog do osmog kolovoza uh, e, četiri četvrta britanska armija doslovce udvostručena brojčano. E, dovezeni dovezani su tenkovi, borbeni zrakoplovi, e, sama ta Rolinsonova četvrta armija je dobila još tisuću topova. E, bojište koje je bilo određeno za napad je bilo široko samo 20 km i pod okriljem i noći i magle prije zore krenuli su britanski tenkovi, ukupno 456 tenkova a, tako da su oni u Zoru zapravo već bili na svojim borbenim položajima. A u Zoru je krenula topnička baraža, istovremeno pješarijski napad i istovremeno tenkovski napad. Dakle, to je jedna kombinirana i prilično neobična ovaj, operacija za prvi svjetski rat gdje se obično su prvo topovi satima koji put čak i danima ispucavali desetke, stotine tisuća granata, pa kada bi oni završili tek onda bi krenula pješadija, ovdje je bilo sve simultano, sve se istovremeno odvijalo. Napad je izazvao šok u njemačkoj vojsci. Prvoga dana ostvareni su svi ciljevi koji su postavili Antantini zapovjednici. Savezničke snage prodrle su 13 km u područje koje je držala njemačka vojska. Ali tog se 8. kolovoza dogodilo nešto još važnije. Tog 8. kolovoza Antanta je zarobila otprilike 12,5 njemačkih vojnika. Ono što je sve šokiralo, uključujući i njemačku komandu, je to što se njemački vojnici zapravo više nisu htjeli boriti. Oni su manje više formalno ispucali nekoliko metaka, tek toliko da im se ne može prigovarati da su se predali bez borbe i da ih se ne može ni u kojem slučaju nikada izvesti pred eh, ratni sud kao kukavice i nakon toga se predavale. Nakon neuspjeha svih onih Ludendorffovih ofenziva, oni su shvatili da je jednostavno rat gotov, da je rat izgubljen i da oni hoće kući. Da, da im je dosta godina i godina koliko su proveli po robovima, nema više nikakve svrhe, boriti se nisu vidjeli zašto bi se oni uopće dalje borili i naprosto su se počeli predavati. Antantina ofenziva potrajala je do 21. kolovoza. Ona nije donijela neke spektakularne rezultate, ali sada je svima bilo jasno da je njemačka vojska na izdisaju. 2. rujna je Ludendorff, shvativši konačno o čemu je riječ, njemačkoj vladi kazao da je hitno primirje imperativa vrlo zanimljivo jer će upravo Lurendorf koji je kasnije poslije rata postao zapravo jedan od ideologa nacionalsocijalizma, jedan od osnivača nacionalsocijalističke radničke partije e, Njemačke biti glavni propagator teze da su političari izgubili rat i da su političari ne znam na neki način uvjetno rečeno nagovorili vojsku da se prestane boriti, da su oni uvidjeli da se više nema smisla boriti i da su oni krivi za pucanje pozadinske fronte, što je pucanje pozadinske fronte bila omiljena tema u Njemačkoj između dva svjetska rata i obično se na taj način objašnjavao poraz u Prvom svjetskom ratu, a zapravo je upravo Lurendorf prvi izračito tražio da se što je moguće prije e, potpiše primirje. 1. listopada Ludendorff je okupio časnike iz svog stožera, izvijestio ih o razgovorima s carem i kancelarom rajha. Pukovnik Ther ovako je u svom dnevniku opisao taj sastanak. Užasno i zastrašujuće. Upravo užasno i zastrašujuće. Kad smo se okupili, Ludendorff je ustao, lica blijeda i ispunjena dubokom brigom, ali glavu je još uvijek držao uspravno. Izgledao je poput pravog germanskog heroja. Pomislio sam na Zigfrida, nakon što mu je Hagen zadao smrtnu ranu u leđa. Ludendorff je rekao, njegova je dužnost da nam kaže da je naš vojni položaj užasno ozbiljan. Svakoga dana naša zapadna fronta može biti probijena. O takvom je stanju morao izvijestiti i car. Prvi put njegovo veličanstvo car i kancelar Rajha pitali su vrhovno vojno zapovjedništvo što je vojska još u stanju učiniti. Zajedno s feldmaršalom Hindenburgom on je morao odgovoriti da su vrhovno vojno zapovjedništvo i njemačka vojska na kraju snaga, da rat više ne može biti dobiven i da se čeka na neizbježan poraz. Bugarska je pala. Austrija i Turska su na kraju snaga i pred porazom. Naša vojska, na nesreću, teško je zatrovana socijalističkim idejama i na trupe se više ne može osloniti. 4. listopada njemačka vlada je e, Wilsonu, američkom predsjedniku Woodrow Wilsonu poslala poruku da je otvorena za mirovne pregovore, no tu je bio mali problem jer Wilson svakako nije htio samostalno pregovarati o tome bez e, svojih saveznika. 27. listopada je Ludendorff odstupio svojeg položaja. U međuvremenu su saveznici na Solonskom bojištu pokrenuli veliku ofanzivu koja je e, u rujnu koja je 29. rujna izbacila Bugarsku iz Prvog svjetskog rata. Italijani e, su pokrenuli veliku ofenzivu u Vitoriju Venetu, također u rujnu. To je bilo manje više jasno da će Austro-Ugrska vrlo brzo izletiti iz rata. 30. E, listopada je Turska potpisala primjerje, 3. E, studenog je Austro-Ugrska potpisala primjerje sa Italijom. U međuvremenu su izbili veliki neredi u Njemačkoj, štrajkovi, pobune, tu je bilo puno utjecaja boljševika, sad pokazao se tu i veliki strah od izvoza bolševičke revolucije iz eh, Rusije u Njemačku. I od 7. do 11. Eh, studenoga su Njemci pregovarali sa eh, Fošom u njegovom željezničkom vagonu u Kompjenju. 11. studenoga, točno u pet ujutro, je potpisano. Istoga dana u 11 sati je na snagu i stupilo primirje. Kada je 11. studenog 1918. godine na bojištima počelo primirje, britanski premijer David Lloyd George izrazio je nadu da je tog dana prestalo svo ratovanje. Rat koji je prvi put u povijesti dobio pridjev svjetski, trebao je okončati sve buduće ratove ali u redovima savezničke koalicije nije s radošću dočekana činjenica da će rat završiti s njemačkim snagama na tlu Francuske i Belgije. Ovako je Lloyd George na sjednici vlade komentirao njemačku ponudu o primjerju koja je došla krajem listopada. Industrijska Francuska je razorena, a Njemačka se izvukla. Kad nam se prvi put pokazala prilika da udarimo na Njemačku, ona je rekla predajemo se. Iskrsnulo je pitanje treba li po njoj nastaviti udarati onako kako je ona udarala po Francuskoj. Antantine snage nisu prenijele rat na njemački teritorij, ali Njemačka je za rat trebala platiti za pregovaračkim stolom. Mirovna konferencija počela je u siječnju 1919. godine u Parizu i završila je 28. lipnja 1919. godine potpisivanjem Versajskog ugovora u dvorani Zrcala. Prije početka mirovne konferencije u Parizu, Lloyd George obećao je svoje javnosti da će iscijediti Njemačku tako da joj popucaju kosti. Francuska je željela još više – ne samo da je htjela od Njemačke naplatiti ogromnu ratnu štetu, već je htjela učiniti Njemačku tako slabom da više nikada ne bude kadra voditi rat i zaprijetiti Francuskoj. Govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Njemačka je imala određenih teritorijalnih gubitaka, Alzas za Lorenu morala je vratiti uh, Francuskoj, dijelove teritorija morala je odstupiti Poljskoj, Belgiji, Čehoslovačkoj, Danskoj. Ono što su bile glavne sporne odredbe tog ugovora, to je da je mirovnim ugovorom sva krivnja za rat prebačena na Njemačku, a što Njemcima nikako nije bilo jasno zašto su samo oni za to krivi. Osim toga, Njemačkoj je bilo dozvoljeno da ima 100.000 vojnika i 1500 e, časnika u Mornarici. Zabranjeno im je svo teško topništvo, zabranjeni su im tenkovi, zrakoplovi, bojni otrovi, podmornice, većina ratnih brodova. Velika njemačka ratna mornarica je poslana u rezalište odmah nakon završetka Prvog svjetskog rata. Eh, za svaki slučaj su Rajnsko i Sarsko područje zaposjednuti, odnosno okupirani na 15 godina. Njemačkoj su osim toga bile nametnute te reparacije. Svako malo se organizirala međunarodna konferencija oko toga koliko zapravo Njemačka treba platiti. A recimo Churchill je u svojim memoarima o Prvom svjetskom ratu koji je pisao nakon tog rata napisao da je to najbolje rečeno prilično glupa ideja da, da netko plati troškove suvremenog rata, jer su troškovi suvremenog rata toliko velike da ih je naprosto nemoguće platiti. E, britanski povjesničar Taylor u svojoj knjizi Uzroci drugog svjetskog rata izvrsno opisuje atmosferu na samim pregovorima u, u Versaju, pa piše da su e, zapadni saveznici, odnosno Antanta, da su prijetili Njemačkoj na mirovnim pregovorima da će ju na smrt zadaviti, na što im je Njemačka odgovarala prijetnjom da će ona zaista umrijeti. Naime, da bi se sve to moglo ostvariti, da bi se taj i od reparacija do europskog sigurnosnog sustava da bi se to moglo ostvariti, bila je potrebna jedinstvena Njemačka. Jedinstvena Njemačka je nužno bila velesila, ali njoj niko između dva svjetska rata nije htio priznat status velesile. Što je bio također dodatni problem i dodatni izvor frustracija za Njemce. U Njemačkoj je srušeno carstvo, uspostavljena republika, ali i demokratske institucije te Weimarske republike su bile prilično krhke, iako je u međuratnom razdoblju, dok je postojala Weimarska Njemačka je bila jedna od doista najdemokratskijih zemalja u ono doba na svijetu. To je bila jedna od rijetkih zemalja u kojoj su komunisti normalno, legalno djelovali. E, no, taj kompletan versijski mirovni ugovor će istovremeno biti za sve njemačke političare, tu su obično samo izbaj Hitler, ali za doslovce sve njemačke ovaj, političare jedno sjajno štivo i kad god su htjeli malo razjariti vlasti narod, oni bi naprosto izvukli gotovo bilo koji paragraf iz tog verskog mirovnog ugovora. Jel, dakle, to je bio jedan u osnovi neprovediv ugovor mnogim svojim odredbama ne ugovor. Njemci su recimo fantastično izigravali vojne odredbe tog ugovora, a njemački generali su sa jedinstvenim talentom na zaoružanje uspjeli napraviti skupljim nego na oružanje. Pa je Njemačka veći postotak bruto nacionalnog proizvoda izdvajala za razoružanje nakon Prvog svjetskog rata nego za naoružanje prije Prvog svjetskog rata. Kada je vrhovni saveznički zapovjednik u Prvom svjetskom ratu, maršal Ferdinand Foch, vidio uvjete versajskog mira, rekao je to nije mir, to je 20 primirje. Bio je u pravu. 20 godina nakon Versajskog mira u Europi će izbiti novi, drugi svjetski rat. A što je prvi svjetski rat ili kako ga još zovu veliki rat donio Europi? Prije svega groblja, 10 milijuna uglavnom vojnika poginulo je u tom ratu. Oko 20 milijuna ih je ranjeno. Poginulo je milijun Britanaca, milijun i 700 tisuća Francuza, milijun i pol podanika Habsburškog cara, 2 milijuna Njemaca, milijun i 700 tisuća Rusa, 460 tisuća Talijana, nekoliko stotina tisuća Turaka, točan broj nije poznat, i 115 tisuća Amerikanaca. Uz njih pali su i deseci tisuća Australaca, Novozelanđana, kanađana Indijaca, Marokanaca, Senegalaca, Alžiraca i drugih koji su ratovali u sklopu vojski kolonijalnih sila. Mnogim se poginulima nije znao grob. Njemci su svojim nestalima podizali jedan spomenik na bojištu na kojem su nestali. Britanci su odlučili svakom nestalom podići spomenik na kojem su pisale riječi Radijada Kiplinga. Ovdje leži vojnik velikog rata znan Bogu. Nakon rata u Europi je izbila velika epidemija španjolske gripe, koja je ubila oko 20 milijuna ljudi. Razlog tako velike smrtnosti bila je pothranjenost stanovništva. Povijest četvrtkom. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamršić, Tek čitali Irena Plejić i Ivan Kojundžić. Misiju snimili Štefica Mahalec i Danko Kuretić. Emisiju je redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.